Mans vārds ir Toms, un ar mani šodien kopā studijā ir Andris. Sveiks, Andri! Sveiki! Un kā vienmēr iesāksim mūsu saziņu ar jums, mīļie klausītāji, ar uh, īsu lūkšanu. Lūdzu, Andri, vārds tev šajā uzdevumā. Jā, paldies! Es aicinu visus tagad mazliet pārtraukt sarunāties un uh, pieslēgties šai īsai lūkšanai – Mīļais kungs un Dievs, mēs izlūdzamies Tavu žēlastību, Tavu mīlestību, Tavu svētību šiem raidījumam, šiem, šī raidījuma vadītājiem, radio Marija darbiniekiem un kalpotājiem un visiem radio klausītājiem. Es mums šodien klātesoši atver mūsu sirds un dvēseles, ļauj mūs Tev sadzirdēt, mīļais kungs un Dievs, un, un to mēs visu lūdzam Tev, mīļā dēli, Jēs Kristus vārdā, amen. Amen. Šodien mums studijā ir viesis, pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantīnovs. Sveiks, Nil! Sveiki, Tom, sveiki, klausītāji! Mēs ar Nilu esam pazīstami jau nu, diezgan krietnu laiciņu un savulaik arī mērojām Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes, gaiteņu maršrutus – Bet eh, šodien, jā, Nils mums ir pievienojies, lai parunātu par eh, pusauģiem un jauniem cilvēkiem, nu, sākot no 12 līdz 25 gadiem, aptuveni tādā um, kategorijā tas varētu būt. Un eh, kā, kā tas ir arī atzīmēts um, šī pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra mājaslapā, kurai ir ļoti vienkārši, manuprāt, atmiņā paliekošs nosaukums pusaudzis.lv. Eh, tas ir vecums, kad visbiežāk parādās dažādas grūtības un vecums, kad iespējamas lielākās pārmaiņas. Tādēļ palīdzība, kādu var saņemt pusaudzis vai jaunietis, tā visdrīzāk ietekmēs visu viņa tālāko dzīves ceļu, sekmes mācībās un augstskolā, veselību, karjeru un attiecības arī nākotnes ģimenē. Uh, varbūt tā iesākumā tāda mazā tehniskā pasīte, uh, cik ilgi uh, jau šis centrs darbojas uh, un kā, kā tas iesākās? tad droši vien es ar tādu nelielu atkāpīti varētu eh, sākt, jo es nonācu vispār psihoterapijā um, un tieši pusauģu psihoterapijā caur atkarību uh, tematiku. Protams, man pirmā pieredze tā bija praksa, kad es vēl tikai mācījos, un man nebija neprātā strādāt ar pusauģiem tieši. Bija pilnīgi cits idejas, es nonācu uh, tādā, kas toreiz bija saurītu, uh, iestāde, kur dzīvoja pusauģi ar atkarībām un, un, un dzīvojās tur ilgu laiku, tur reizēm gadus, divus uz vietas. Tagad šī iestāde vairs nav, bet es toreiz tur nonācu un man tas tik ļoti gan sašokēja, gan visādā ziņā pārsteidza, un, un šie paši pusauģi izrādījās tik interesanti, ka es nolēmu tam pievērsties tā vairāk, un tad es nodibināju ar pāris kolēģiem tādu, tādu programmu pusauģi resursu centrs ar domu palīdzēt uh, nu, teiksim, to, to laik tas vispār nebija tik populāri, bija tāda ideja, ka pusauģi ir auditorija, kas ļoti slikti nāk pie, pie terapeitiem, pie psihologiem. Man liekas, ka tas nebija tā pareizi. Eh, man šķiet, ka cilvēki, to starp arī pusauģi, iet, iet tur, kur viņus gaida un kur viņiem var palīdzēt. Mm, un tad mēs uztaisījām tādu eh, vietu, kas bija kā piemērota viņiem, un izrādījās, ka viņi tiešām nāk diezgan daudz. Uh, Un eh, vis, mēs no sākuma gribējām fokusēties tieši uz šiem pusauģiem ar dažādām atkarībām vai vielu lietošanām un, un uzvedību. Nu, un, eh, tas gāja diezgan labi, joprojām šī programma darbojās, jo daudz viet Latvijā viņi ir pieejama, eh, bet šobrīd es arī um, ehm, mm, vada atsevišķu centru, kur mēs tieši strādājam ar, ar psihoterapiju, kas ir savukārt nu, jau tāda ilgstošāka, mērķētāka um, palīdzības forma, uh, kas reizēm var iet mēnešiem, varbūt pat gadiem, nu, kur mēs varbūt fokusējamies uz, uz, uz jauniešiem, kuriem nepieciešama tāda varbūt nopietnāka jo, jo, jo, jo palīdzība. Tā kā, jā, tā, tās ir šīs lietas, ko, ko es daru. Es pats strādāju gan kā terapeits, gan arī mēģinu izveidot kaut kādas iniciatīvas programmas jauniešiem, lai, lai, lai, lai par šīm tēmām viens runātu, vispār sāktu vairāk runāt, varbūt aizdomātos, nu un arī saprast kaut kādas uh, lietas, ko darīt. Jo tā tēma arī mainās ļoti, kad es sāku lielākā, lielākie satraukumi vecākiem parasti bija par, uh, par to, ka pusaudzes smēķē, piemēram, vai, vai dzer alu. Nu, šobrīd smēķēšana praktiski tikpat kā vairs nav problēma, tad veipošana ir problēma. Un, e, un alus dzeršana arī vairs nav tik liela problēma, bet ierīces ir lielākā problēma. Nu, tā, tā, tā ir die, diezgan mainīga lieta. Uh, Nils pieminēja iniciatīvas, un uh, mīļie klausītāji, arī jūs varat uh, ņemt iniciatīvu savās rokās un zvanīt mums uz studiju, izmantojot šo iespēju, kad mūsu uh, studijā ir speciālists, un tālrunas studijā ir 67 969 131 67 969 131. Un uh, man nav monopola tiesību uz jautājumiem arī šajā raidījumā. Andri, ko tu uh, gribētu ar kādu aspektu turpināt mūsu sarunu? Nu, uh, man, protams, arī interesē, kāda vecuma tur nāk, no kāda līdz kāda apmēram, tas, tas, tas, tas vidējais ir, un, un, un, un vai ir grupu terapijas, vai ir um, uh, pa, pa vienam, uh, un vai viņi nāk paši, vai vecāki atved? Trīs sadaļas. Tātad Jā. sāksim ar pirmo vecuma skala. Jā. Mm. Ir, man jāsaka tā, ir, ir dažādas lietas un vietas, kur viņi var aiziet šobrīd, un, un mm, principā viņi iet no tā vecuma, no, no kur ņem pretim. Eh, mums, starp citu, jaunākais mm, tāds pieteikums bija no septiņgadnieka vecākiem, Mm, kur, kur bija runa par planšeti, kur nevarēja nekādīgi vairs nu, izņemt bērnam no rokām planšetu, un viņš bija atteicies darīt pilnīgi visu mm, citu. Bet tā, eh, kopumā, protams, ka šī, eh, ja runā tieši par atkarīgu uzvedību, mm, tas kļūst aktuālāk ap 13-14 gadiem. Tas ir tas, tas vecums, kurā arī visbiežāk izmēģina sāk, un, un, un, un, un liela daļa nonāk pirmoreiz, tāpēc, ka vecāki ir pieķēruši jā, ka, ka pusaudzis kaut ko ir, ir, ir, ir lietojis. Un atkal ļoti atšķirās tās um, lietas, kuru dēļ un tās uz, atkarīgās uzvedības, jo, piemēram, nu, kā es minēju, um, šobrīd liela aktualitāte ir tieši par, par, par uh, digitālajām dažādu veidu atkarībām. Piemēram, pornogrāfijas atkarība ir, ir uh, ļoti nu, tāda aktuāla tēma ceļš daudziem pusauģu zēniem. Vispār no statistikas mēs redzam, ka vielu lietošana iet mazumā. Tā ir laba lieta. Starp pusauģiem tas zaudē aktualitāti, un katra jaunā paauce lieto aizvien mazāk. Tieksim, tas attiecās gan uz smēķēšanu, gan alkoholu. Mm. Mm. Tas, tas, ko viņi dara, viņi izstās pāriet uz citu veidu uzvedības atkarībām. Nu, protams, tas nenozīmē, ka tās lietas pavisam pazūd nelegālo lietu, vielu lietošanu joprojām ir. Uh, tiem pusauši diezgan daudz smēķē marihuānu. Uh, Tostarp arī Latvijā tā, tā ir ļoti populāra, un, un tā otra lieta, ko viņi dara, ir mm, apreibinās ar, ar medikamentiem, kurus viņam nevajadzētu lietot, bet kurus viņi dabon vai nu no, reizēm no, no, no, no receptēm, kas ir izrakstīts viņiem vai draugiem, reizēm no saviem vecākiem, reizēm nopērk telegramā. Um, tā, tās ir tādas divas uh, lielās tēmas. Jā, ko, kopumā var teikt ļoti dažādi. Un tad ir vesela grupa, kur man gribētos pieminēt, kas man liekas ir drusku neatpazīti, ir tādi jaunieši 18, 20, 22 līdz 25, kuri ir sākuši, un, un pārsvarā tie ir marihuānas atkarīgie jaunieši, kuri ir sākuši smēķēt marihuānu relatīvi agrā vecumā, 15, 16 gadiem, un ap 18, 19 konstatējuši, ka viņi ir kļuvuši atkarīgi no tās. Un, eh, un ir izrādījies, ka mīts par to, ka marihuāna neizraisa atkarību, ir nu, tikai mīts bijis, un viņi paši ir nelaimīgi, un viņi ir pārsvarā tiešām forši čaļi. Eh, tādi jauni puiši, kas gribētu kaut ko dzīvē darīt un sasniegt, un viņš, viņš nav, viņš visu caur dienu eh, principā nodarbojas tikai ar to, ka smēķē marihuānu un izkrīt no skolas, nevar mācīties augstskolā, nevar īsti strādāt. Un šī, šī ir tāda jauniešu grupa, kuras mēs redzam aizvien vairāk un diemžēl tā ir arī grupa, kuriem Latvijā tikpat kā nav nekādas palīdzības iespējas pieejamas un pilnīgi noteikti nav nekā, kas viņiem būtu piemērotas un nav arī īsti ne, e, noteikti nekā bezmaksas. Tā, kā, jā, tā, tā ir diezgan sāpīga uh, e, grupas. Piedod, es pārējiem. uzreiz iespraukšos. <clears throat> Tās uh, palīdzības iespējas nav tāpēc, ka tā uh, toksikoloģijas gradācija ir pārāk zema, uh, nu, pēc tā, lai saņemtu kaut kādu valsts apmaksātu ārsta palīdzību? Mm, nē, tas drīzāk ir saistīts ar to, ka ir, ir diezgan daudz līdzekļu nepilngadīgiem līdz 18. Un tad savukārt ir kaut kas, kas ir cilvēkiem pēc 18, bet šis te vecuma posms 18 starp 25, 27, eh, viņš arī ir specifisks posms. Teiksim, tu neieliks tādu 18 gadnieku, 19 gadnieku, nu, ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir 50, 60 gadi, uh, nu, tās atšķirības starp tām grupām ir, ir, ir ārkārtīgi lielas, un, eh, un, un tie pakalpojumi viņiem nedara. Mm, tas, kas attiecās, nu, teiksim, ja tu runā par toksikoloģiju, atkarībās jau vispār tā toksikoloģija varbūt tur būtu mazākā daļa. Eh, tas, tas parasti ilgst nu, pāris dienas vai nedēļu, un, un, un, un, un tā sadaļa ir beigusies, un cilvēkam sākās tā psihoemocionālā mm, sadaļa, kas tad var vilkties mēnešiem, reizēm gadiem, un šiem jauniešiem vienkārši arī vajadzības ir daudz citādākas. Nu, viņiem, principā, ir jātiek skaidrībā ar dzīvi, viņiem jātiek skaidrībā, kur mācīties, viņiem parasti viņiem ir nepieciešams kaut kāds laiciņš padzīvot kaut kur atsevišķi, no vecākiem varbūt, eh, lai vispār, nu, kļūt par pastāvīgiem tādiem cilvēkiem, personībām, bet nu, tā, diemžēl, nav šobrīd tād, tādas, tādas iespējas to izdarīt. Tas, starp citu, attiecās arī uz pusauģiem. Arī viņiem nu, mums nav šobrīd tādas iespējas, ka viņi varētu padzīvot kaut kur atsevišķi kaut kādu laiciņu, pāris mēnešus, kamēr viņi izkļūst no tās vides, no, no tā ritma, kas ir viņus padarījis par, jo mēs jau, it sevišķi pusauģi vecumā, vide jau parasti ir tas atslēgas faktors, pusauģi dara to, ko dara viņa vide, tas, ko dara viņa draugi, uh, Mm, mēs, principā, starp pusauģiem nav tādas, eh, nekad nav novērota tāda situācija, ka, piemēram, viņš pieceltos un viens pats aizietu, tur 14 gadnieks, 15 gadnieks uz veikalu, nopirkt pudeli un tad viens mājās, teiksim, lietot alkoholu, kā to darīt pieaugušiem. Tas tā vienkārši nav. Un līdz ar to tai videi būs vislielākā ietekme, bet kā reiz tā, uz to mums ir vismazāk iespēja šobrīd kaut ko darīt, jo nu, mums Latvijā nav tāda um, ehm, pakalpojuma pagaidām. Nu jā, tas, ko vēl Andris eh, jautāja par uh, uh, šo te individuālo terapiju un arī varbūt ir grupu terapijas formāts, kā, kā ir tie, mm, tie sadalījumi pēc, pēc šīs um, tā terapijas paveida? Uh, vispār kopumā, cevišķi pusauģiem un jauniešiem, grupu terapijas nav īsti iete, ie, iesakāmas, un, un tā arī uh, no nu, pierādījumi viedokļi nav tā labākā prāksē, tā iemesla, ka parasti viņu grupās eh, nu, vairāk apmainās ar, ar, ar idejām, kas, kas, kas <laughs> viņiem nenāk par labu, nekā, nekā, nekā izmanto grupu, lai, lai kaut kā smeltos spēku viens no otra, un, un it sevišķi tajā, kas ir, saistās ar atkarīgu uzvedību. Mm, ir, ir Latvijā pie, pieejams pavisam nelielā skaitā šķiet eh, pirmās grupas, kas ir kas pieejams bērnu uh, slimnīcā, mm, jauniešiem ambulatori, tās vairāk vērstas uz paškaitējošu uzvedību. Uh, bet, nu, protams, kā visiem pusauģiem tās lietas mēdz pārklāties. Ja pusaudzim ir viena veida problēmas, viņam visticamāk būs, būs diezgan daudz arī citas. Bet kopumā, jā, nu tā, tā, tā grupas varbūt nebūtu noteikti tā labākā lieta. Um, at, ja, ja pusaudzim ir šī atkarīga auzdība. Man vispār šķiet, ka Eh, būtu ļoti svarīgi uz to pusauģu atkarību skatīties pēc iespējas plašāk. Tā kā nedomāt tikai par ārstēšanu kaut kādā ļoti šaurā nozīmē, bet skatīties uz to, kā uz viņa dzīves situāciju, kur milzīga nozīme ir viņa skolai, kā viņam iet pa skolu, vai augstskolai viņš līdz tam ticis, kas notiek viņa mājās, ģimenē, kur viņš dzīvo, kas ir viņa draugi. Nu, tas, tas būs tāds izšķirošais faktors. Nu, Restīvi, tai sadaļai, kas attiecās uz, uz to terapeitisko pusi, tai, tai var būt ļoti milzīga un liela nozīme, bet tā noteikti nav, nav, nav tā e, vienīgā. E, it sevišķi, ja mēs domājam realistiski, vai tāda situācija, kur pusaudzis katru dienu dzīvo, piemēram, tādā vidē vai starp draugiem, kas lieto vielas un principā, nu, Tas ir tas, ko viņi dara. Un tad, ja viņš atnāks vienu reizi nedēļā uz vienu stundu pie speciālista, ka tas viņam fundamentāli mainīs to situāciju, tad nu, visbiežāk nē. Eh, loģiski, tur, tur, tur nav tāda zelta eh, rīka, un to arī mums, mums arī pasaulē nekur nav tāda piemēra, ka tas, ka tas tā varētu strādāt labi. Nu, lūk, un tad vēl bija jautājums par to brīdi, nu, teiksim, arī brīdi, kurā jaunietis atnāk uz Eh, šo centru pēc palīdzības pats, nu, es pieļauju, ka jo vecāks ir šis um, konkrētais cilvēks, nu, jo, viņam, jo viņš vairāk tuvojas jau šai pilngadībai vai jau ir pilngadīgs, nu, tad ir arī tā iniciatīva pašam bez vecāku nu, skubināšanas nākt. Kā, kā ar šo mm, lietu? Jā, tas tiešām ir uh, milzuma atkarīgs no vecuma, kā tu teici, tas, uh, jo pārsvarā nu, līdz kaut kur 16, 17, un tas ir pilnīgi normāli, bet tajā, tajā vecumā pusauģi parasti nonāk, uh, tāpēc, ka viņas atved vai kāds palūdz uh, atnākt vai kā citādi. Uh, tie, kas lieto vielas, viņi parasti atnāk ar cita veida problēmām. Tā, tā nav viņu pirmā problēma vai tā, kas viņiem ir vissāpīgākā. Izņemot dažus gadījumus, reizēm ir tā, ka viņi ir nobijušies par kaut ko, viņi ir sākuši kaut ko lietot, ko viņi, un tas ir izraisījis sekas, kuras viņi negrib. Mm, vai arī nu, tā grupa, ko es minēju, kur jau jā, ir drusku vecāka, sākot no 17, 18, un viņi paši jūt, ka netiek vairs galā. Un, un, un tad, tā, tā, nebūs varbūt tā, tā lielākā grupa, bet vienmēr viņiem centrā ir kaut kāda cita veida problēmas, jo e, ar to jaunieši ir atšķirīgi. Mēs, mēs saprotam, ka mēs runājam par pieaugušajiem. Nu, tad, kad pieaugušais ir atkarīgs, viņš var sastrādāt nu, milzīgas e, nelaimes un iedzīvoties, nu, nodzīvoties līdz kliņķim, principā, un pazaudēt visu un, un darbus un vēl kaut ko pusaudzim nav šādas parasti iespējas. Uh, Ehm, pusaudzis nevar, teiksim, nodzert māju vai, vai, vai, vai pazaudēt sievu, vai, un pusauģu vecumā ir normāli, ka tev attiecības ilgst īsu laiku posmu, un restī, mēs, mēs neredzam šādas te m, mm, situācijas, līdz ar to, protams, viņu motivācija ehm, me, me, meklēt atbalstu na, nebūs, nebūs bieži saistīta ar šīm lietām. Jā, bet eh, laikā, jo viņš uh, dziļāk, tas tie laiki ietur gads, divi, trīs, un uh, viņš no tā netiek ārā, uh, nu, tas nozīmē, uh, kad uh, viņa nākotne ir par to nodzerto māju, ja, viņš viņu nevar nodzert, protams, 14 gados, bet ja šo jautājumu, šo problēmu kaut kādā veidā viņu nevirza uz, ja, no nu, tā riteņā ārā, uh, Uh, nu, jā, un pareizi jau tika, tika pieminēts, kad jāskatās plašāk, kā ir vecāka, kāda ir skola, ļoti bieži tādiem pusauģiem vecāki paši ir alkoholiķi vai, vai kaut kas tam līdzīgs, jā, un nu, ar tādiem vecākiem tur neko nevar strādāt. Jā, tad tam bērnam tā vidi būtu jāmaina, kur mēs viņu liksim. Šeit jau pat neiet runa, ka mēs varbūt dibinātu viņiem kaut kādas grupas, jā, bet viņš pāriet mājās un, un, un tur jau varbūt ir elle, jā un, un, un šeit neiet runa eh, kaut ko tādu pusaudzī sagaidījis pagalmā, nu tādu paši, ja, un, un viņam jau nav kur likties, kur viņš var aizbraukt 14 gados, ne viņš var vidi nomainīt neko, ja, viņš aizies pie tevis, viņš atnāks pie māns, viņš aizies pie tom, bet viņš atkal atgriezīsies pēc tomas apakaļ pie viņiem, ja, un, un, un, un Es domāju, 14 gados tādam kaut kādā veidā mainīt apkārtējo vidi vai apkārtējos cilvēkus, kuri paši varbūt ir atkarīgi, ja vienaldzīgi pret saviem bērniem, vai tur ir šķirtās ģimenes vai tā tālāk. Nu, katram jau kaut kāds Uh, tur tas iemesls ir, kāpēc viņš uh, nu, vienai lielai daļai, es domāju, ka tas nav tā visiem, ka tā ir, protams, jā. Bet man te ienāca viena doma galvā, kad tu runāji par tiem uh, marihuānas lietotājiem, kam ir 20 un 25 gadi, jā, ka tur jau džekiem bišķi kaut kāds smadzeņi strādā. Uh, Un ka tur varbūt, eh, nu, ja valsts eh, nedo naudu, un viņi jau nekam <laughs> nedo, nekam nedo naudu, ja? Ja, eh, kad varbūt šos tomēr var kaut ko līdzīgu kā anonīmi alkoholiķi, nu, dibināt tādas grupas, ja? un varbūt tur sākumā tur, nu, piemēram, kāds terapeits, vai tā kā tu, vai tā kā es tur bišķiņie piepalīdz to grupu, nu, palaist, ja? tad mēs tur atrodam kaut kādu līderi, kurš var, nu, tā, enerģētiski paņēma cilvēkus, nu, vadīt, jā. Un, jo anonīmi alkoholiķi jau patiesībā ļoti efektīgi strādā. Ja? Es piekrītu, ka tādu grupu terapiju nebūtu uz tādiem 14 gadīgiem, 16, 17, pat 18. Protams, ka viņi ļoti iespējams vienu lielu daļu, ejot ma ma ma mājās, uh, ieies kaut ko paņēmis. Ja? Bet tādu, es domāju, 25 gadīgi, uh, uh, nu, jaunieši jau, jā, tā kā, um, nu, viņi jau varētu kaut ko sākt domāt, es domāju, jā. Ja viņš uz to grupu atnāk, uh, teiksim, uh, pats, jā, tad ja viņš tomēr viņam kaut kas jau šeit notiek. Jā, jā, pilnīgi noteikti es esmu arī redzējis mm, tāds labs piemērs, kur jaunieši atrod šīs te mm, grupas un, un uh, Vai tajās iesaistās, e, tas labi strādā tur, kur visi ir aptuveni tajā vecumā, e, jo, nu, protams, līdzīgi kā mēs runājām, e, reizēm tas, kas nestrādā, ir, teiksim, tas 20 gadnieks aiziet uz, uz to sapulcu, kur visiem ir tur ap vismaz pār 40, bet tu pie 50, nu viņa pieredzes ir pārāk dažādas, viņa īsti, un arī tās vielas, ko viņi lieto, ir, ir, ir tad pilnīgi citas, un, uh, un viņi vairs nevar, nu, resti, tur, tur nepieciešams šo, es gan domātu vēl otru pusi, mm, tas ļoti labi strādā par šo atkarības aspektu, uh, bet uh, tam jaunietim vienalga, pat ja viņš ir iedzīvojis teiksim, šajā marihuānas atkarībā, viņa primārā problēma pārēsti nebūs tā, tā, tā vielas lietošana tieši. Viņa primārā problēma vienmēr būs saistīta ar vēl kaut ko citu, nu, piemēram, ar to, ka viņš, ka viņš nevar pieaugt, vai piemēram ar to, ka viņam nav kur likties, vai piemēram ar to, ka viņš nezina vispār, kas viņš ir 20 gados, viņš ir aptuveni attīstībā nu, palicis tajos 14, 15, kuros viņš sāka to darīt. Un, uh, nu, tad viņam principā nav uz kā atkrist atpakaļ. Un man šķiet, tur ir eh, ļoti svarīgi, lai tajā visā pavadībā ir viens, ok, kā adresēt to, to, to lietošanas pusi, bet, bet otrs, lai ir tā pavadība, kas, viņu tīri, kas viņam palīdz pieaugt, kas viņam palīdz pieķert klāt tos izlaistos gadus, cevišķi, ja viņš nav emocionāli pieaudzis līdz, līdz tam, tam pilngadības brīdim, kas pārsvarā šiem jauniem lietotājiem arī tieši tā arī ir, diemžēl. Nu jā, runājot par šīm jauniešu grupām, uh, Eh, anonīmiem alkoholiķiem mm, agrāk bija eh, pulcēšanās tieši, eh, kas, kas tā arī saucās jauniešu grupa, vecrīgā, bet mm, jā, tur, tur šobrīd viņas vairāk nav, tā kā te ir, te ir tāds plats darbs. Mm, es jā. varu ieteikt vienu lietu, ko man pacienti dara, daļa, Viņiem ļoti labi patīk eh, internet grupas, un viņi atrod grupas, kas ir angliski runājošās no visas pasaules, un viņi tur satiekās eh, internetā, tas ir ļoti plaši pieejams, un turklāt tas notiek visu laiku, viņi var ērti atrast savu dienu laiku, un ir, un, un ir gan anonīmās grupas, gan ir tāds speciāls portāls, kur ir, mm, kur eh, vienaudži dod atbalstu citiem vienaudžiem, kā, mhm. un, un tas ir bezmaksas, un, uh, Protams, tur ir savi riski, reizēm tas tā, tā ir piesardzība, bet, bet kopumā internets šā, šādā ziņā, nu tā tomēr ir interneta pauze, un viņi, viņi to arī var diezgan labi izmantot. Es negribu uh, mainīt tās uh, mm, uh, disciplīnas ļoti spēji un ātri, bet man ir tāds uh, nedaudz socioloģisks jautājums. Mēs daudz pieminam vecāku nozīmi uh, jauniešu labūtībā, Un, e, teiksim, nu, ja mēs paņemam tā vidēji, nu, tāds 18-gadīgs jaunietis, ja uh, viņš tika ieņemts un laists pasaulē, kad viņa uh, vecākiem bija arī nu, vidēji 18 vai 19 gadi, tas sanāk 2006 vai 2007 gads aptuveni šīs periods. Tas nozīmē, ka šie vecāki savukārt ir uh, dzimuši 80. gadu pašās, pašās beigās, 88., 89. Uh, vai tu, Nīlu, kādreiz um, esi uh, nu, domās mm, noformulējis vai paskicējis to, uh, to vecāka mammas vai tēta kaut kādu vidējo aritmētisko tēlu, jo nu, šie, šie manis pieminētie laika posmi, katrs ir ar kaut kādu savu sociālu, politisku um, nu, situāciju, kas šos cilvēkus ir veidojusi, un tad viņi savukārt nu, tā, veido tās ģimenes, kurās aug šie jaunieši, no kuriem daudziem ir grūtības un problēmas. Kā tu redzi šo sakarību? Mm. Šis ļoti interesants un reizē arī sarežģīti es, es, par, es būtu varbūt piesardzīgs nu, tā, izdarīt kaut kādus tiešus secinājumus, vai, vai, vai, vai ir kaut kāds viens ģimenes profils, kuram, um, kuram būtu lielāks problēmas, jo um, nu, viena lieta ir uzreiz jāpasaka, ka um, dažādas problēmas pusauģiem ceļš ar atkarību rasties jebkurā ģimenē. Tostarp pie vislabākajiem apstākļiem, pie visgudrākajiem vecākiem un vispār. E, un iemesls ir tāds, ka mm, nu, tā ietekme, kuru var iedot ģimene un vecāki, viņa ir ļoti liela, protams, bet, bet, bet eh, viņa nav simtprocentīga. Un eh, it sevišķi pusauģu vecumā viņa radikāli samazinās, nu, un tās ietekmes ir vēl virkne, kas, kas, kas to bērnu veidotos, starp viņa atkal viņa vienaudži, skola, tas, ko viņš redz tiktokā, internetā, ko viņš skatās eh, kādas filmas, viņš skatās vēl virkni visādu lietu ārpus ģimenes. Un, uh, Un tas man šķiet vienmēr jāatgriež, ka tā nav vecāku vaina kaut kādā ziņā. Eh, kaut kādos gadījumos, nu, protams, ja, ja mājās tiek lietots alkohols un bērnam tas tiek dots, tad tā ir vecāka vaina. <laughs> bet, bet laimīgā kārtā tas, nu, no, tādi gadījumi eh, relatīvi retāk. Bet jā, tas, ko teici, um, um, ir tādi daži ģimeņu profili, un viens profils, ko, ko es praksē redzu kā terapeits, ir nu, nosacīti liberālās uh, ģimenes liberāls tādā ziņā, ka viņas ir augušas un vēl atcerās it kā no nu, to 90. gadu sākumu 2000. stingrās skolas, stingros noteikumus, stingros aizliegumus. Un tad arī parādījās tā ideja par to, ka bērniem nevajag neko aizliegt, ka tieši otrādi, ka bērns var izaugt pats, bija tāda tendence ka bērnam kā reiz vajag tikai dot eh, pēc iespējas vairāk brīvību, un viņš pats, eh, nu tāda baltās lapas teorija kaut kādā ziņā, eh, un, un, un bērns pats zinās, kas viņam nāk par labu, viņam vajag dot brīvību, lai viņš... Eh, nu, jo, jā, nu, un, un it kā ne, nevajag dot nekādu aizliegumu, jo aizliegums tikai veicinās vēlmu šo aizliegumu pārkāpt. Restīvi šāda tendence bija kaut kādā laikā, mm, un, un var redzēt, ka tā nav nesusi tā kā īpaši labus augļus, uh, Nu, tas ir arī iemesls, kāpēc šī tendence pārsvarā ir izgājusi no modes un no aprits, jo, jo tie rezultāti tur tiešām eh, nebija labi. Un es domāju, tā, tā ir viena atbilde uz, uz, uz šo jautājumu, jo, nu, ja, ja bērnam nav šo te robežu, un viņš, mm, ra, viņam daudz lielāka tendence būs, mm, nu, teiksim, ne, ne tas, ka mēģināt pārkāpt šos robežas, bet, bet, bet vispār nejust tās un, un, un iedzīvoties kaut kādās problēmās. Uh, Mm. Tad ir uh, varbūt tāda otra grupa, kas, kas reizēm saskarās ar šo, kur šī ideja, ka labāk, lai viņš to dara mājās, nekā lai viņš to dara uz ielas. Uh, kas arī bija tāda tendence kaut kādā brīdī par šo, mm, nu šādā veidā uz to skatīties, kas arī izrādījās diezgan aplam. Un to mēs zinām arī to starp no pētījumiem, tā ir ļoti aplam uh, pieeja, Eh, nav labāk, lai viņš to dara mājās, jo ja viņš to darīs mājās, tad viņš to darīs gan mājās, gan uz ielas. Tas ir, tā, tas, ir tas secinājums no šī. Ir ļoti svarīgi, lai mājas ir vieta, kurā bērnam ir tās stingrās robežas, kurās viņš zina, ka viņš to nevar darīt. Mm. Nu, un, un tre, trešā, es domāju, ka ir vēl tāda grupa, kur arī var novērot, kuri auga šajā kā reiz tajā sajūtā, ka viss ir, ļo, eh, ka apkārt ir milzum daudz narkotiku un briesmu, un teit ir viss atvēries, un, un, un tas ir tik brīvi pieejams, ka bērni tikuši tā kā pārspīlēti, kontrolēti, un vecākiem ir tāda mil, milzīga šī te bijusi, eh, bijis fokus uh, tikai uz to, lai pasargātu bērnu, no, no, no, kas, kas reizēm aizvedas vēl kaut kādās, nu, teiksim, tādā, tādā situācijās kā pāraprūpe, piemēram, kur, kur bērnam diezgan ilgi nav, nav atļauts tādas lietas, kas agrāk varbūt bijušas normālas, vai piemēram, eh, nav atļauts palikt pie, pie draugiem pa nakti aiz tā iemesla, jo viņi taču var eh, nu, lietot narkotikas vai, vai iedzert kaut ko. Nav, nav atļauts viņam iet spēlēties uz skateparku, jo skateparkā nu, tur kaut kāda puiša sēž un viņi var uzveipot vai kā. Nedot vairāk kā pa divu eiro, jo tad var kaut ko paņemt dzeramo un tā tālāk, un tā ir baigi stingā kontrola ko es domāju, ko jaunieši tieši otrādi no tās bēg, un kādam vienmēr tai bariņā būs bišķi vairāk tā nauda, un, un, un viņi saliekās kopā un, un pamazām sāk, un, un, un jā. Bet, bet, bet es atkal domāju arī par tādu lietu, ko darīt, jā, kad šāda problēma po, po pusauģiem ir, uh, un, un, un, un, un, un, un ļoti pareizi arī es pilnīgi piekrītu, kad, kad, kad nav obligāti jābūt dzērāja ģimenei, kur, kur bērnam ir grūti, arī ļoti labās ģimenēs šie atkarīgie bērni parādās un, un, un uzvedībā, un, nu, ir saka, tāda bezizēja, ja, ka man, nu, es pat domāju, varbūt, ka viena versija, ka šos bērns vajag izglītot, nevis kaut kāds grupas radīt, ja, kā tu saki, tas ir bīstami, ja, bet es kā piemēram teikt, nu, pieņemsim skolā, nu, tā varētu būt vai kristīgā mācība, vai saukt, ko grib, ja, ka tajā buķetē iekšā būtu viss, gan par atkarībām, gan par uh, intīmo dzīvi, ka, ga, ga, nu, gan arī par kaut kādu uh, garīgumu nav obligāti jau jārunā par Dievu, jā, par kaut kādām meditācijām. Un viss šitās lietas cilvēkam, tam bērnam dot, teiksim, no kāds pirmās līdz kādai sestai klasei, jā, Un ka viņš zina tas lietas, ja, un, un, un, un, un viņā tās ir iekšā, un, un, un, un tur nav tā, ka tur ir sanākuši jau lietojošie. Tur ir sanākuši tādi pirmā klasē un otrā, kas vēl nav pamēģinājuši. Ja? Un viņi klausās. Ja? Un tad viņš saka, o, nē, nē, to nē. Viņam kādā astotā klasē kāds piedāvās, viņš teiks, o, nē, nē, labāk man nevajag. Ja? Jo tas, kas jau ir dabūjis no kaifa noprovēt, nu, tā ar to jau ir grūtāk jau strādāt. Viņš jau tā kā uz to puses liecās, jā. Un es jau pat kādu laiku apakaļ domāju, ka, teiksim, kaut kāds viss šitās te lietas, protams, arī ar tom, ka mēs taisījām šo raidījumu, nu, nu ko mēs varam izdarīt, jā, nu, mēs sapratām, ka mēs varam runāt, ja, ka par to <laughs> maz runā, mēs varam runāt, un varbūt kaut kur, kaut kas, kā, vismaz kāds sadzirdēs, kāds kaut ko sapratīs, jo mēs jau to pasauli izmainīt nevaram, ja, un tāpat tās, ja tu saki, ka grupas ir eh, risku grupas, tādiem pusauģiem esam ar pilnīgi piekrīt, ja, bet varbūt, ka mēs varam tik tiešām mēģināt uh, uh, runāt un bīdīt kaut kādu uh, skaņu, kur, kur, kur tā, es domāju, ka es esmu vecrīgā, ja, ka, kur ir tas eh, jēkabiela, ja, eh, kad eh, izglītības ministrija, kur par to varētu kaut kādā veidā, tas nenotiek noteikti vienā dienā, bet cilvēkiem pierādīt, ka, nu, ka šī mācība ir vajadzīga skolā, ja. Jā, uh man, man vienmēr šķiet, ka šajos gadījumos ir labi apskatīties uz tām vietām, kur tas ir strādājis, kur, kur, ir, kur ir kaut kādas labas lietas izdevies iedzīvināt starp, starp pusaužiem, starp jauniešiem, un kas ir tās lietas, kas strādā. Es, es pilnīgi piekrītu par to, mm, ja tā veselības mācība, tad mēs atgriežamies pie tā termina, kas ir kļuvis kaut kā sakarsēts eh, sabiedrībā, visi, nu, tur kaut kāda konkrēta iemesla dēļ, bet, un, un tāpēc ir grūti tagad vispār atrast vietu, kā runāt ar jauniešiem par to, kā, kā dzīvot veselīgu dzīvi, lai arī tā ir kā liekas pašsaprotama tēma. Bet uh, ir divas lietas, kas, kas ir zināmas. Kas trā, vien, viens ir tas, ka vispār viņiem stāstīt par vielām un atkarībām na, nav pārāk uh, efektīvi. Uh, <laughs> nu, tas uh, E, iemesls, protams, ir tāds, ka jauniešu vecumā tās, e, e, nu, mēs droši vien paši varam prātā saprast, kāpēc, kāpēc nevarētu būt pārāk efektīvi, un tas, kas ir efektīvākais, ir viss tas, kas nav saistīts ar vielām un atkarībām. Restīvi tas, ko mēs zinām, ir, ka ja jauniešiem ir drošas vietas, kur nodarboties ar sportu. Piemēram, ja viņam ir kaut kas, ar ko aizpildīt savu laiku, ja viņam ir uh, dzīvē kaut kāda mērķa, ja viņam ir skola, kurā viņš jūtās ka tā ir viņa vieta un viņam tas ir kaut kas svarīgs. Ja viņam ir attiecības ar, ar, ar vienaudžiem un pieaugušiem dzīvē, eh, tam būs daudz, daudz lielāka ietekme uz to, ka viņi nelietos nemaz vai lietos tā, ka ne, nesāksies kaut kādas milzīgas problēmas nekā kam citam. Uh, Un otrs piemērs savukārt jau ar tiem, kas ir, kas ir tāda lielāka lietotāja, arī līdzīgs Islanda. Mums ir tāds labs piemērs. Islanda bija um, vieta, kur uh, bija viena no vislielākajām atkarību izplatībām starp jauniešiem vispār mm, uz zināmā. Un eh, tur mēģināja darīt dažādas lietas, un tas, ko viņi da, viena no lietām, kas izrādījās viena no visefektīvākajām, bija viņi sāk dot jauniešiem kuponus. Um, un tie, par tiem kuponiem viņi varēja darīt jebko, ko viņi gribēja. Eh, tostarp, nu, protams, neko sliktu vai nelegālu, bet viņi varēja par to kuponu iet uz kino, viņi varēja par to kuponu iet uz treniņu, varēja aiziet uz baseinu, varēja aiziet eh, uzspēlēt basketbolu vai paskatīties basketbolu spēli. Un izrādījās, ka tā ir diezgan efektīva lieta, ko darīt, jo, jo tad, kad jaunietim ir kaut kas, ko darīt vispār, kas, kas nav konkrēti, nu, sēdēt pieturā parkā, skateparkā vai dzīvoklī tukšā Uh, un, un smēķēt zāli, tad, tad viņi diezgan labi tagad, no nu, šīs lietas sāk, sāk darīt. Restīvi, tas fokus, man vispār liekas, ka vislabāk ir to fokusu noņemt nost no tām vielām, tik daudz un nerunāt ar tiem jauniešiem tieši par vielām un tieši par lietošanu, bet runāt par to pārējo galu. Tā kā kas, kas vispār ir uh, kas ir lietas, ko var darīt, kas ir lietas, kā piepildīt savu dzīvi, kas ir lietas, kā par sevi rūpēties un, un, un kāpēc tas vispār varētu būt. Ar smēķēšanu arī ir līdzīgi. Jauniešiem šo, šobrīd labā lieta ir tā, ka tabakas smēķēšana starp jauniešiem ir, ir, ir e, diezgan ievērojami nokritusies un turpina kristies. Visticamāk, ka nākamās paaudzes jau tā tabakas smēķēšana pat e, ne, varētu nepazīt īsti. E, un tas iemesls nav tas, ka mēs viņiem kaut ko pastāstījām, nu jo tas, ka smēķēšana ir slikti, bērniem mācīja jau laikam kopš 70. gadiem. Kaut, kaut kas tāds. Nu, eh, ļoti sena tā tradīcija, bet tas nekad neko nemainīja. Eh, tas, kas to mainīja, izrādījās ļoti eh, ārkārtīgi gudra <laughs> viena lieta, respektīvi viņa aizliedz smēķēt filmās Hollywoods un aizliedz smēķēt jauniešiem aktieriem filmās. Nu, respektīvi tikai filmās um, kuras bija paredzētas no ar, ar eh, vecākiem skatītājiem, varēja būt smēķēšana, bet, bet, bet cilvēki pārstāja smēķēt, un pārstāja smēķēt MTV videoklipos. Otra lieta, eh, ko, ko MTV, mm, es negad, bet viņi apņēmās to izdarīt, un STV izbeidz smēķēt tajās lietās, kas jauniešiem liekas stilīgi. Un eh, jauniešu smēķēšana ārkārtīgi nokritās. Nu, tā kā ļoti <laughs> fundamentāli sāk krist, un šobrīd tas vairs nav Principā tas vairs nav stilīgi, un jaunieši nedarīs to. Tas varbūt izklausās drusku tā triviāli, bet jaunieši nedarīs to, kas nav stilīgi e, mhm. pārsvarā. Nu, tā kā mēs e, skatāmies uz vispār, ko varētu darīt, nu, tad, šī, tad, tad, tad šīs ir tās lietas. Jā, tas ļoti <clears throat> forši, ka tu atgādināji par šo Islandes uh, voucheru sistēmu, un um, man Te pēdējā laikā sanāca uh, iespēja arī um, paskatīties, um, um kā spēlē uh, florbolu uh, cēsīs um, jauniešu nu, skolēnu mačos, un tā aizrautība un, un tā deksme un tā nodošanās uh, šim, šim sportam, es tā, tā skatījos un es domāju, ok, nu ja, ja teiksim, tas, kā tu Nils stāstīji, ja par šo te, m, mm, arī nu, to gr eh, dienas grafika nozīmi, to, to piepildītību, m, mm, nu, jā, kaut kā tāda, tāda forša sajūta, ka ši, šitiem džekiem, nu, tās lietas ir saliktas, kas arī, protams, varbūt skan tā triviāli, mm, bet, um, nu, īstenībā, man liekas, ka tas ir tāds, uh, mm, kā lai to nosauc, nu, tāds pozitīvais aizbergs kaut kādā ziņā, ka, um, jā, tā tad, um, mm, Andri, mums ir šitas jāņem aiz auss un jādomā, ka mums uz kādu nākamo raidījumu vajag aicināt kādus jaunatnes sporta entuziastus. Jā. Ne tikai geto games, protams. Kaut gan tas ir ļoti labs <laughs> piemērs. Jā, jā. tev vēl ir ko piebilst eh, arī, arī mm, bez, bez, bez manas pie, eh, bez jā, mana e, komentāra? Jā, es vēl tā, ka domāju, teiksim, eh, par visām šīm lietām, par tiem pusauģiem un tā tālāk, jo nu, es tomēr tā kā sliecos, varbūt viņa skolā nevarētu būt ne tikai par atkarībām, vai, vai ļoti minimāli tur kaut ko pastāstīt par receptoriem un tā tālāk tādām lietām, jā, bet mācīt ka kaut ko, ka kā sevi, nu, motivēt un darīt un būt, jo, jo citādāk tik un tā jau, tad man liekas tā, jo ļoti daudz, kas jau ir atkarīgs ne tikai no tā pusauģa viena, jā, ja? Uh, ļoti atkarīgs ir, uh, protams, ka kāda ir uh, mājā šī vide, cik viņš ir svarīgs saviem vecākiem, un es arī gribu uzsvērt, ir, es domāju, ka mēs katru zinām, ir, ir skolotāji, kas ir skolotāji, jā, ja? kam tā ir sirds lieta, un viņš rūpējās par katru, un, un, un, un, un ir gatavs no sevis ielikt arī kaut ko tādu, par ko viņam pat nemaksā algu, ja? Un ir tāda, kam ir viena alga, kas ienāk klasē, savu reizreiķi nostāst un iziet ārā. Ja? Un, vai, un, un tādām skolotājām vienalga, vai viņi tagad starpbrīdī izies stadionā, paskriet, paspēlēt bumbu vai neizies, vai kaut ko viņiem pastāstīt, ka kā būtu labāk. Uh, nevis tā, kā tu pareizi teici, teikt, nu, tā nedrīkst, tā ir slikti, bet pastāstīt, kā būtu labāk, ja, tā tālāk. Uh, jā, man taču par to nemaksā, jā. Un, un es domāju, ka ļoti daudz ir šādi apkārt, kur, kur, kur, kur, kur, kur šī vienaldzība palīdz šiem pusauģiem, nu, ieiet dziļumā. Nu, tā man brīži, nu, bet tā tas arī ir, jā, es nesaku, tas ir simtprocentīgi un visiem un katram, jā, uh, bet uh, mēs jau redzam uz ielu to vienaldzību. Es varu tā e, nedaudz vēl atkāpties atpakaļ un tādu, e, tādu mm, to bildi paplašināt. Lai iet. Ja? Man, man vispār gribās pateikt vienu lietu, ja mēs runājam par atkarībām. Man šķiet, ka cilvēks vispār pēc, un, un kā, kādam, kāds varētu būt palīdzošs vēstījums tiem jauniešiem. Es domāju, ka cilvēks pēc dabas ir atkarīgs. Tagad mēs piedzimstam pilnībā atkarīgi. Mēs esam absolūti atkarīgi no mammas, uh, siltuma, no, no tā, ka viņi mūs aprūpēs vai neaprūpēs, un mēs paši nevaram izdzīvot. Nu, es, es domāju, ka viens labs vēstījums ir tāds, ka mēs, mēs esam atkarīgi, bet eh, mēs varam izvēlēties kaut kādā ziņā savas atkarības. Un eh, pusauģiem bieži šis ir tāds, eh, tāda interesanta lieta – viņi. Jo tas, ko mēs gribam iedot pusaudzim, ir to sajūtu, nu, kas mums pusauģu vecumā ir svarīgi, ka mēs paši izdomājam, ko mēs darīsim. Tā kā es būšu tas, kurš izdomās, tu man neteiksi, ko man <laughs> drīkst vai es nedrīkst. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs varam pateikt, klaut, viss ir tavās rokās, tu vari izvēlēties. Tu vari izvēlēties būt atkarīgs no, no uh, Eh, nezinu, no marihuānas, no kādiem medikamentiem, tā ir, tev ir tāda opcija. Tu vari izvēlēties būt atkarīgs no tās foršās sajūtas, kas ir, ka tu aizēji uz sporta zāli, piemēram. Tu arī eh, kļūt atkarīgs no tā, ka tu eh, mēģini no sevis izveidot labāko iespējamo versiju, ka tu mēģini savu ķermeni uzturēt formā un būt tāds, kas citiem patīk un pats sev patīk, un es tev ir iespējas. Tajā, man, tā, manuprāt, tā ir tā dzīves realitāte. Mēs, mēs vienmēr būsim no kaut kā, kaut vai no kafijas atkarīgi, un, un, un, tā, un tās ir lietas, kuras mēs varam izvēlēties. Bet te, kad mēs kļūstam atkarīgi no, no, no, no smagām vielām, tad mēs atkal mums izvēlas iespējas sarūk, un tā arī ir pusaudzim laba lieta, ko atgriezt. Bet tā savukārt otra vēl lieta, par ko vērts padomāt, ir kādus veistījumus mēs dodam neapzināti pusauģiem vispār kā sabiedrība par jautājumu, un te mēs pieskaramies tam galam, uh, kuri pusauģi tad patiesībā un jaunieši kļūs par tiem smagajiem atkarīgajiem. Tāpēc, ka lielākā daļa pusauģa, kas pamēģina vielas vai kas paliet to pusauģu vecumā, tā nav laba lieta, bet viņi nekļūs par, par viņi, viņi, viņi pieaugs, viņi, viņi nelietos pieauguši vai nemaz, vai lietos nu, reti un, un normas robežās. Bet kas ir tā mazā daļa, kuri tomēr nu, aizeskalē tajā? Un ir viena atšķirība, kas viņus atšķir no visiem pārējiem. Uh, tā ir tas, ka viņi sāk lietot tāpēc, lai ārstētu savas emocionālās vajadzības. Jā, viņi, jā, viņi, viņi, savas, viņi, risina, viņi lieto nevis tāpēc, ka tas ir jautri, tāpēc, ka draugi tādā viņi risina, tāpēc, ka viņi, eh, nu, savas emocijas šādā emocijas, veidā kaut ko sajūtas, dara. Un, un tad kas ir tas, ko mēs kā sabiedrība, kā vecāki, kā ģimenes, kā speciālisti, kādu vēstījumu dodam pusauģiem? Mm kā tikt galā ar dzīves problēmām, kā risināt sāpes, kā risināt emocijas, un vai nav arī dažreiz tā, ka mēs pret pusauģu emocijām izturamies kā, kā pret galvas sāpēm, kuras ārstēt ar ibumetīnu. Mm. Nu, tā kā ir kaut kāda lieta, ņem tev tablete, e, te, e, lai, lai tas pāriet, tu nevar gulēt, rikur iedzer šitot, e, aizies pagulēt, tu jūties depresīvs, tev ir kaut kā tad, tur arī visam priekšā mēs it kā ir kaut kāda tablete vai kaut kāda lieta viena, ko tu vari izdarīt, un tas tev noņems šīs te eh, sāpes, tas tev noņems to emociju, emocionālo diskomfortu. Tev ir garlaicīgi, re, kur tev planšeta, tas tev, tas tev noņem mhm. šo. Mēs it kā eh, dodam un, un visu laiku kupējam, eh, noņemam tās, tās, tās sāpes emocijas vai nu no ar tableti, vai, vai, ar, vai ar digitālu ierīci, vai, vai vēl kaut ko. Eh, Un tas ir vēstījums, ko mēs iedodam. Ja tev ir emocionāls problēmas, tu viņus var risināt ar vielām vai, vai kaut kā ar, ar īsu, vieglu atrisinājumu. Jo tad nav jāvēlt laika, nav jāsēž Jā. aparunājās, kas tev paliek, kā tev gāja šodien, nu tā. Absolūti. Un, Jā. Un arī pusā nu, nav, nav jāiet cauri kaut kādām sāpēm, nepatīkamām sajūtām, nav mm. jāpārstrādā savs, nav jāmācās tik galā. Un eh, tā varbūt reizēm ir lieta, kuru, kuru nu, tāpēc, ja mēs šādu sajūtu pusaudzim iedodam, ka viņam vienmēr būs uh, kaut kas, ko viņš var ātri apēst, paskatīties, jā. piespiest un tikt ar Dabūt to galā, labumu, tad jā. viņš to visticamāk turpinās darīt arī tālāk. Nu tā, ši, ši, šī bija man nelielā poētiskā atkāpa. Mums ir pavisam maz laika, bet man mm, ir jāpajautā viena aktualitāte, kuru es pieļauju gan Andris, gan Nils būs dzirdējuši. Mm, tagad plašsaziņas līdzekļos mm, kādu laiku jau cirkulē tāds zīmīgs skaitlis 300 tūkstoši, proti tas ir tāds uh, aprēķināts uh, jauniešu skaits uh, un jaunu cilvēku skaits, kuri nestrādā un nestudē un nemācās. Vai tev, Nil, ir kaut kāds komentārs par to, Mm, ja, ja pat šis cipars kaut kādā ziņā ir tur, tur piepūsts vai, vai kosmētiski piepucēts, ko, ko mēs mm, par to varam secināt? Tā arī ir kaut kāda tāda, varbūt laikmeta zīmes dota mm, īsa apātija, kurai vienkārši mums jāizaug cauri nu, šai sabiedrības daļai. Eh, es domāju, šis cipars, eh, jā, viņš ir piepūsts, bet viņš ir reāls. Viņš atspoguļo eh, tendenci, kas ir šobrīd visā rietumu pasaulē novērojama. Ļoti līdzīga tendence. Proti tāda, ka aizvien vairāk jaunu cilvēku kļūst aizvien vecāki, neuzsākot pieaugušā dzīvi. Un ir, tam pat ir speciāls termins failure to launch, nespēja pacelties gaisā. Un mēs redzam, ka tas, tas pieaug visur Amerikā, Eiropā. E, šie jaunieši reizēm viņi pat aiziet uz augstskolu vai sāk īrēt dzīvokli un tad atgriežas atpakaļ pie vecākiem. Un šo cilvēku grupa pieaug. Šie ir cilvēki, kur neizveido attiecības, viņi neaprecās, viņi pārsvarā e, aizvien biežāk sāk dzīvot vieni, neveidojās ģimenes, mm, viņi vai nestrādā, vai strādā kaut kādus pavisam gadījumu darbus e, un, un, un vēl dažādas lietas. Principā viņi nepieaug. Tas ir tas, kā to visvieglāk e, var aprakstīt. Viņi nesāk tādu dzīvi, kur mēs iepriekšējās paudzēs vismaz aprakstījām kā pieaugušo, respektīvi, ka tu strādā, tev ir kaut kāda savu, tev veidojas profesija, kaut kāda sava identitāte. Mm un tas viņi dzīvoja kā mūžīgā pusaudzībā iestrēguši tādā starpstāvoklī. Uh, tas ir ārkārtīgi skumi patiesībā, jo šie cilvēki ir nelaimīgi. E, kā, es ar šiem jauniešiem strādāju diezgan daudz, viņi ir nelaimīgi dziļi, jo viņi savu situāciju labi apzinās mm, kaut kādā mērā. Bet reizē viņi e, nespēja, nespēja. Es domāju, tas ir laikmeta auglis savā ziņā, bet tas nav tikai e, psihoemocionāls laikmeta auglis, tas ir arī, e, nu, tas ir kapitālismu, <laughs> mūsdienu finanšu situācijas auglis, jo uh, tīri praktiski. Mazvērtība. Ma mazvērtības un arī, un arī praktiski jaunietim iestartēt dzīvē tagad ir, ir daudz, daudz grūtāk nekā iepriekšējās paudzēs, tur, teiksim, sakrāt naudu hipotekāram, kredītam, vēl kaut kam. Un, un arī tur un virkne plus vēl šīs te milzīgās sociālās telpas nospiedums par tūlīt tuvojošos uh, Eh, karu kaut kāda mhm. veida, vai ja ne karš, tad mēs apēdīsim zemeslodi, vai ja neapēdīsim zemeslodi, tad mhm. viņi sakarsīs tik ļoti, ka nebūs iespējams dzīvot, nu, respektīvi ir milzuma šī te, uh, ir fons, kurš padara nākotni ļoti nevēlam vai bailīgu. Un bailīgu, vēl viena cita lieta. Jā, jā. jā ka, ka nav šī drosme, ka nav šī ticība, uh, Eh, kad ir kaut kāds bailes, kaut kāds tremors un eh, mazdošība, ka cilvēks saka, nu kā ģēga, un nu, viņi nevar uz, uzņemties. Un tāpēc, ka eh, ieslēdz jebkuru raidījumu, un visur kaut kas sprāks, visur kaut kas notiek, visur kāds kaut ko nošauj, biznes visi bankrotējuši, <laughs> visi sasēdināti cietumā un tā tālāk. Viņš domā, ko es? Es tā labāk sēžu tepat mājās. Protams. Un mums, kā pieaugušiem, mēs uz to citā veidā raugamies, bet jums ir tur 16, 17 jā, gadi. Jā. Nu, tas, tas rada pavisam citu pasauli. Protams, tā ir tikai viena no lietām, bet tās ir apaugušas daudzas šobrīd sakritušas, kas rada šo šādu fenomenu. Nu ko, pie mums ciemos šodien bija un vēl ar vienu ir Un, um, un būs cerams vēl kādu reizi, ne tikai šoreiz vien, Nils Konstantīnaus, pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs. Paldies tev, Nil, uh, par kompāniju un Paldies. par ļoti interesantiem stāstījumiem. Un, uh, mīļie klausītāji, uh, ja jūs gribat izpētīt vēl vairāk par to, ko šis centrs redz, analizē un, un pēta, Eh, un uzskata, tad apmeklējiet tīmekļa vietnī pusaudzis.lv. Tur ir iespēja arī eh, tādā, nu, sazināties tādā mazā čata lodziņā, arī caur ēpastu, uzdot kaut kādus konkrētus jautājumus. Un, eh, nu jā, šajā raidījuma izskaņā mēs pieminējām vis visādas nelaimes, kuras mēs redzam televīzijā, uh, Eh, un par kurām arī dzirdam rādio. Un, ja kaut kur ir nelaime, tad um, tas, ko mēs varam darīt, ir pārklāt uh, tai pāri lūkšanu. Un ir viena, kura man liekas dar vislabāk, un to mēs varam skaitīt tūdaļ pat arī visi kopā. Mūsu tēvs debesīs, debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, valstība tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen!